Pues venga, tiempo ahora para Arancha, que se fue a ver a la Levin del San Felipe y nueva victoria de un equipo que vas a ver, Arancha. Hombre, yo siempre soy. Em, doy buena suerte a los que voy a cubrir. A los que voy a ver, no tanto. Sí, ya lo, ya lo cuenta. Pero a los que voy a cubrir siempre <laughs> gana. Pues bueno, Arancha, tu sección, todo tuyo. Pues trabajada victoria por 3 a 0 del Sanfe ante, ante la Almeda. Un gol de Iker en los primeros minutos del partido hizo que el equipo local se relajara, dejando huecos en la defensa en las que la Almeda creaba peligro en la portería de Rafa huesos. Por parte del Sanfe lo intentaba en varias ocasiones rápidas, pero sin suerte. También lo intentó Paul a, balón parado, pero el, el larguero se interpuso en, entre él y el gol. Poco a poco la Almeda iba teniendo menos toque y el Sanfe fue adelantando filas y despertando un ataque más constante y con más peligro. Ese despertar se vio reflejado a la vuelta del descanso, que pese a que el gol fantasma no subió al mercador, el Sanfe no bajó los brazos y siguió intentando eh, conseguir el segundo. El segundo gol nació de una rápida contra con un potente chute de Paul que la defensa de Alameda eh, intentó despejar y con mala suerte pues, para ellos, buena suerte para nosotros, eh, entró entró gol. Con el 2 a 0, el Almeda ya no generaba tantas ocasiones y el Sanfe, sin dejar de lado la defensa, siguió atacando hasta que marcó el tercero, fruto de una acción colectiva, de un rechace que Paul supo aprovechar muy bien. Al final, el fútbol premió al equipo más constante con los tres puntos. Buenas noches, Gerard. noches. Què tal? Com ha vist el partit? Com vas veure el partit? Bueno, doncs, a veure, estic bastant d'acord amb el que vas dir. L'únic que jo afegiria és que, sincerament, veient el nivell que vam mostrar la setmana passada, la setmana anterior, sobretot quan va venir a casa el Castelldefels, que era possiblement el rival més directe, doncs jo crec que aquesta setmana l'equip va anar una mica a mig, a mig gas, per ser sincer, ja que jo crec que el rival, per com va plantejar el partit, podíem haver jugat molt millor i el resultat podia haver estat bastant més ampli, però bueno, en general bastant content perquè tot i així, tot i no estar al millor nivell, pues, l'equip una vegada més va demostrar que sap gestionar el partit, sap adaptar-se al rival, sap adaptar-se al fred, sap adaptar-se a l'hora i bueno, va demostrar una maduresa que per ser un, una vida tercera doncs, és molt correcta. Segons tu, va entrar el gol o no? Com, perdona? El gol el vas veure entrar o no, el gol fantasma? jo no jo l'entrar, però bueno, com tampoc va afectar massa el resultat, pues, no, crec que no se li ha donat més importància, però jo sincerament des de la meva posició no vaig poder veure res. Bé, jo, jo vaig veure des de dalt que sí que va entrar, però bueno, jo crec que l'àrbitre tampoc va estar gaire acertat, no? Bueno, a veure, és que és, és el que sempre es dedica al vestidor. Normalment, aquesta categoria solen arbitrar, bueno, doncs, àrbitres joves que si no s'han tret títol d'àrbitres s'han tret aquest any o l'any passat i clar, no tenen massa experiència, Llavors se li ha de fer la feina fàcil i a la mínima que ja el partit està una mica més tens i està més dur, doncs és, que és complicat, és, més, és molt complicat fer la seva feina, però bueno, jo crec que tot i algunes errades, doncs, bueno, tampoc va estar del tot malament i, i tampoc se seria de donar més volta. Has parlat de la, de la intensitat que vas veure els teus, els teus nens amb, a mig gas. Creus que aquesta falta d'intensitat, com dius tu, és un problema? Perquè jo vaig veure que a la segona part sí que van estar més desperts, però que es van relaxar jo crec que després del primer gol, no? Sí, jo crec que per com anava el partit, el que més va costar, el que més va costar era obrir la llauna. Una vegada ja va col·lar el primer gol, però doncs, bueno, sí que és veritat que vam estar una mica més còmodes, tot i que al descans, amb 1-0, doncs elles, ells van tenir alguna que va veure per al Rafa i, bueno, sí que és veritat que jo crec que si els, si els haguéssim apretat una mica més i haguéssim anat una marxa per sobre, el resultat hauria estat molt més ampli, però, bueno, en general, bastant bé. Jo no, no tinc res a dir i bastant content, la veritat. Com veus el vestuari? Quin, quina sensació tens? Doncs bueno, eh, els nens la veritat és que són bastant conscients de, del nostre objectiu, que no és ni molt menys ni guanyar la Lliga ni pujar a categoria. Eso, no m'ho crec. Eso és mentira. Gerard, no, no, no m'ho crec. Eso és la mentira. Primera, no, no, no. Hem de tenir... <laughs> no m'ho crec. No, no. A veure, evidentment, parlant de Levin Bay i tot el rotllo, pues, està clar que és un equip molt competitiu, i, i sempre pues, intentem estar el més al possible i competir. Però la, la nostra aposta, el, el primer és la formació. La formació. Ara bé, si a més de formar, tenir l'opció, com és el cas, de competir, estiguin a i disfrutin, doncs perfecte. Però la nostra manera de treballar seria igual, anant primers com anem, que anant a mitja taula o anant últims. Jo, sincerament, doncs, bueno, sempre, bueno, en, en un vestidor doncs, hi ha moments hi ha moments millors, hi ha moments pitjors, però en general és un molt bon grup de persones, és un molt bon grup de, de, de jugadors i, i al final és el que compta, no? que vinguin, que s'ho passin bé, que disfrutin i, i que disfrutin la, del futbol. Vaig veure les grades molta implicació de les famílies. Com és la relació? <laughs> molta implicació vull dir... Puedes, puedes definir això de molta implicació? Molta implicació vol dir que es faltava poc per baixar baix i treure't al, al lloc gairebé, <laughs> que veien les jugades abans que tu i tot. O sigui, com és la relació amb les famílies? Bueno, pues jo, sincerament, és un grup de pares que, que m'agrada molt perquè, no sé, ajuden molt, sempre estan molt atents, i no sé, <laughs> sí, sí, sí que, sí que és veritat que, bueno, és que també és el que et dic, que alguna decisió, entre potser no massa, massa encertada, doncs clar, des, des de la grada es viu així una mica sí, més. Sí, sí, eh? totalment. Està, també està molt bé perquè també hem tingut partits així més durs i així al final els nens el que s'acaben adaptant pues, a, a un ambient més, més dur i, i sobretot a casa, si passen aquestes coses, pues, es, sent, es, es senten més, més suportats i com tampoc sempre ho fan des, de, des del respecte, ens ajuda moltíssim tant al meu company com a, a mi i jo per, en, en aquest sentit estic molt, molt content amb ells i molt a gust. Eh, Gerard, porter del juvenil A, neu primers. Tampoc l'objectiu és guanyar la Lliga o en aquest cas sí? <laughs> Aquí sí que et pots mullar, no? Bueno, a veure, ja pensa que estem parlant ja d'un juvenil, que bueno, sí, a veure, l'any passat, com ja sap el, el Joaquín, doncs entrem cada, a un pas de, de pujar de categoria, que l'han perdre l'últim minut, i sí, el, el tema del, del juvenil és, és ben diferent, perquè ja estem parlant de jugadors de 17, 18, 19, que ja estem ja a l'etapa de, gairebé del rendiment i, i bueno, sí, l'objectiu és pujar la categoria. També et dic que és una lliga molt, molt complicada perquè estem molt, molt apretats els 4-5 primers, però bueno, la veritat és que des de pretemporada que hem aconseguit tenir molt, molt bon equip, sobretot el vestidor superunit, i bueno, avui estem primers, el problema és que no, no podem fallar, perquè a la mínima que perds un partit pues ja te'n vas cap baix, però sí, sí, l'objectiu des d'un principi és pujar de categoria i ja, ja estem lluitant per aconseguir-ho. I tu ja, ja has debutat amb el primer equip. Et veus eh, a la llarga estant al Sanfe de porter titular al primer equip? Bueno, jo... A veure, això és Peter, molt... Jo ja t'he puesto el mote, eh? Peter Check. <laughs> jo li de dit Joaquín que ets més de Gea, però bueno, m'ha dit que no, et falta el sí, casc. Di, em diuen que m'assemblo, sí, m'ho han dit diverses persones. Què bueno, dices? És... Nada. A ver, és que tu eres muy crítico conmigo. <laughs> Eh, bueno, jo crec és que és molt complicat. Eh? Jo les vegades que he tingut, per sort, que he tingut l'oportunitat d'estar entrenant amb ells i, i d'anar convocat a alguns partits, tot i estar a la banqueta, per suposat, és que és, és un altre rotllo. O sigui, és una gent que bueno, és gairebé professional, és, és un futbol molt més dur, és un futbol molt més, molt més físic. Jo crec que em falta moltíssim, però moltíssim encara, però bueno, encara tinc dos anys de marge per millorar i per intentar estar al nivell, y bueno, seria pues, un somni no? poder estar algun dia allà, ni, ni que fos de suplent o jo què sé, però poder formar part no, només de l'equip ja seria una alegria important. Ja, doncs ens encanta, ja Gerard, estàs, que, que eh, ja tinguin cantera de porters. Ja lo estàs, Gerard, no sabes. Bueno, bueno. Està convo ah, bueno, bueno, convocado i todo. Hem de tenir en compte, llavors, no? Sí. Bueno, sí, jo crec que a veure, sí. jo la, la decisió sempre la tenen sempre els entrenadors i tal. Intentaré esforçar-me tot el que pugui, acabar bé les, les dues temporades que queden de, de juvenil i a, partir d'aquí pues, si tinc l'oportunitat bé i si no, pues, pues res, no, no passa res. Doncs Gerard, moltes gràcies. Et desitgem sort de la Lliga, encara que diguis que no la vols guanyar. Sort de la formació, que sí que és el que has dit que és l'objectiu. I també molta sort amb el juvenil. Molt bé, moltíssimes gràcies eh? i encantat d'estar amb vosaltres. Moltes gràcies. Una abraçada, Gerard. Adéu. Adéu.